Seguimos coas actividades de promoción da lectura e desta vez con bebés e con a banda de Cornelia. Uh -huh. Non sei se queredes decir vosos catos, xa vexo que dous quedaron por aí <laughs> rezagados. Quen sodes e que papel desenrolades nesta actuación que te vexe hoxe na Biblioteca Central de Arteixo? Pois a banda de Cornelia, pois somos, ahora mismo estamos 4, pero bueno, ás veces somos 5, ás veces somos 2, ás veces 3. <laughs> Hoxe aquí estamos 4 presentes. Uh -huh. Eu son Bego, pero bueno, todos me coñecen como, como Cornelia. Sí, Eu son un pouco a que dinamiza a actividade e a voz no grupo. Temos aquí a David. Eh, eu son David, son o guitarrista e, eh, eh, bueno, nada, aquí un encantado de de, de que todo isto comezou evidentemente Be, Be, Begoña e que, que me chamara porque a verdad que unha experiencia estupenda, verdade. E os vosos compañeiros que fixeron? Un sei que tocaba o violín e a outra xudaba nas voces, temos, supoño. <laughs> Temos, temos a Miguel, que Miguel eh, está a cargo de, de, de violín. Bueno, e David e son, como son os músicos, non? Que son os que compoñen as cancións. E despois pois, sempre teño unha mandereita porque ás veces os contos e sobre todo os bebés pois foi falta un pouquiño de axuda, non só dos pais e das nais, tamén dun compañeiro, e neste caso pois tocou a Lucía. <laughs> Eh, de todas formas, sí que no principio sí que estive en con vos e dime conta de que as, os músicos aparte tamén fan ruidos de animais e cousas, e vamos, había unha cabra por aí que sonaba. Cando, cando se precisa a colaboración, pues bueno, intentamos acompañar tamén con... Fan de todo. Bueno, e que tal esta primeira visita a Arteixo? que, que, que, ah, ¿Qué tal la participación de los bebés, dos pais? Pois estupenda, moi participativos, os pais, as nais, os nenos, as nenas, había unha boa tamén, me parece, todos moi participativos. Sí que me chamou a atención que a pesar de ser unha actividade para tan pequenos, sí que alargache de o suficiente, se ve que os nenos estiveron tal, porque normalmente para os bebés estamos acostumados a actividades de 20 minutinhos, de 25 ¿no? e vos. Mm. Bueno, temos un segredo que, que é a música, <laughs> <laughs> que ese linguaxe universal que amansa as feras, non? <laughs> Pois aquí. Consigue, consigue atrapalos, enganchalos, a verdade que eu pen, penso, dende a miña perspectiva, que pasaron bastante ben, se lles vía todos moi uh -huh. contentos, activos e con ganas de cantar e de tocar, uh -huh. de participar como ben dixéchedes, deste, desa música como vehículo ou polo menos como medio para ter as, as feras <laughs> entretidas, pero exactamente a selección musical é produción propia, facedes un, un, unha mezcla de... Pois sí, todas as cancións son composición nosas, a parte musical a fan David e, Miguel, sobre todo David comigo, e despois temos composicións propias, que uh -huh. aínda están un pouco guardadas en segredo porque estamos á espera de, de gravar aí algo. Moi ben. <laughs> pouco bueno, a pouco. En breve, en breve sabrá unha boa. O que collemos é, sobre todo musicamos contos, collemos poesías, por exemplo, uh -huh. ou ben de contos, ou ben poesías populares, eh, ou, ou landiñas, ou cancións de tradición oral populares, e lle poñemos música. A claro. música é a clave de mm. todo. -huh. <laughs> Bueno, mañán estades en Meicende, aínda que isto cando escoita uh -huh. xente a maioría, pois xa pasaría o día, o sea que non, non van a poder acudir, pero si sí, para o mes que ven en abril, pois volvemos a ter a Cornelia, a banda de Cornelia sí. en Arteixo, entón que hai que facer e que hai que decirlle a xente para animala a acudir a vosa actividades? Pois o que lles dicimos é que teñan ganas, nada máis, non claro. hai que ter nada especial. Non, non idade... quedarse, non, non quedarse na casa porque aquí o vades pasar moi ben, a verdade, o sea, é un espectáculo moi cercano, sí, onde familiar. moi familiar, nos está, tratamos de que a xente este como como na súa casa, vale, entonces, eso, moi cercano, coa música, bailar, eh, dar palmas, palmas <laughs> eh, cantar, eh, facer o payaso, facer o que... <laughs> E disfrutar. que, que disfrutar. disfrutar. Ante todo, disfrutar. Claro. Moi ben, pois pues moitas gracias. Moitas Nada, gracias a vos. Outro día.